haram na kwa sababu lengo lake ni mali hajali anaipata mali ile kwa njia ya halali ama anaipata mali ile kwa njia ya haramu hawa ni watu katika wanadamu lengo lao na mipango yao ni kutafuta mali kwa mtu atapoteza muda wake mwingi bali atapoteza umri wake bali atayapoteza masiku na miezi na miaka katika kukusanya mali na wala hajali mali ile anaikusanya kwa njia halali ama anaikusanya kwa njia haramu wa minan nasi من غايته اللهو واللعب والسفر والتجاول kuna baadhi ya watu malengo yao ni matamanio ya maisha yao ya dunia na sawa kucheza kusafiri kuzunguka huku na kule kote huku bahthan anil mutaati yeye anachokitafuta ni starehe peke yake aina ma wajadat popote atakapoipata basi hana isipokuwa yeye anahangaika tu kwamba ni namna gani atayastarehesha macho yake na masikio yake na moyo wake kuna watu katika haya maisha ya dunia malengo yao ni hayo lakini pia wa minan nisa'i man ghayatuha tadhi'u alwaqt wa hidaru sa'ati kuna baadhi ya wanawake na wenyewe malengo yao ni kupoteza wakati na kuharibu muda wao lakini pia bali umriha hata umri wake pia fima yaghdabu Allahu azza wa jalla min majalisi suu katika yale ambayo yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao vibaya التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين vikao ambavyo ndani yake kumejaa usengenyaji utetaji uongo na kuwafanyia mzaha watu wengine kuna baadhi ya watu wako hivyo lakini pia man ghayatuha al-akl من shurb wa والشرب al-watar wengine katika wanawake hawana katika malengo isipokuwa ni kula na kunywa na kukidhi haja zao za kimatamanio ثم انها لا تعرف شيئا بعد ذلك lakini pia baya zaidi ni kwamba mwanamke hajui tena baada ya hiyo starehe yake kula kwake na kunya kwake na kufurahi kwake hajui kama kuna wajibu wowote dini imempangia an salatin wala siyamin wala sadaqatin wala haj hajui kama kuna funga hajui kama kuna swala hajui kuna sadaka hajui kuna haji kana kwamba hana habari na yale aliyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia na hawa ni wale ambao wamepoteza umri wao na wakati wao katika haya maisha ya dunia na kuingia katika uovu na mwisho wao utakuwa ni majuto na hasara kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ومن أعرض عن ذكري فإن له maisha dhanka yeyote ambaye atapuuza ukumbusho wangu basi mtu huyo atakuwa na maisha ya dhiki wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma na siku ya kiyama tutamfufua akiwa ni kipofu qala rabbi lima hashartani a'ma atasema mola wangu kwa nini umenipofua mimi nikiwa kipofu waqad kuntu basira na ili hali mimi nilikuwa nikiona qala kadhalika Allah atamwambia hivyo ndivyo ilivyo hayo ndio malipo atatka ayatuna fanasikaha zilikujia aya zetu ukazisahau wakadhalika leo tunsa basi pia na wewe leo unasahauliwa lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa amma man tagha ama yule ambaye atachupa mipaka na kuwa muovu wa athara alhayata ad-dunya na akayapa kipaumbele maisha ya dunia fa innal jahima hiya almawa basi moto wa jahim yatakuwa ndiyo makazi yake ايتها الاخت المسلمه شيوي دادا مسلم اعلامي رحمك الله تنبوا الله رحيم ان نظريه الماديه للحياه ومفاسد ومفاسد هذه النظريه متزام wa watu katika haya maisha ya ya mtazamo huo madhara ya mtazamo huu ambao watu hawana isipokuwa ni kula na kunywa na kustarehe na kwenda huku na kule kutafuta starehe zao za maisha ya dunia huu ni mtazamo mbovu ni mtazamo mbaya na wewe unatakikana uishi kuwa ni mwanamke alfadila mwanamke uliyekuwa bora ghayatu kisamia malengo yako ni malengo ya hali ya juu wa ahdafu kinabila na mtazamo wako ni mtazamo uliokuwa bora غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له lengo lako wewe mwanamke liwe ni kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote hadafuki najata minan nar lengo lako ni kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala walfawz biljanna lengo lako ni kufaulu na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hili ndiyo latakikana kuwa lengo lako na mtazamo uliokuwa bora katika haya maisha ya dunia ameeleza maneno الشيخ الفوزاني hafidhahu Allah ta'ala juu ya mtazamo wa haya maisha ya dunia akasema nadharatun hunaka nadharatani lilhayati kuna mitazamo miwili katika haya maisha ya dunia nadharatun madiyatu lilhayati mtazamo wa kwanza ni mtazamo ambao mtu hana isipokuwa ni kuona kwamba yeye anastarehe namna gani anavaa vipi anakula vipi anajenga vipi anatembea vipi anastarehe namna gani anakunywa namna gani anatafuta mali kwa kiasi gani pasina kujali kwamba hivi vitu anavipata katika njia ya halali ama anavipata katika njia ya haramu midamu tu ale chakula kizuri midamu tu avae nguo nzuri midamu tu ajenge nyumba nzuri midamu tu apate kipando kizuri midamu tu astarehe anapotaka yeye kuna watu huu ndio mtazamo wao mtazamo wa maisha ambao ni maadia anachokijali yeye ni vile vinavyoonekana vile anavyoweza kuvipata katika haya maisha ya dunia na hana mtazamo wowote juu ya akhera yake huu ni mtazamo wako nao baadhi ya watu kisha akasema shekhe ya kwamba wa nadharatun sahihatun na mtazamo wa pili ni mtazamo uliokuwa sahihi na huu ndio mtazamo ambao mwanamke wa Kiislamu atakikana kuwa nao katika maisha yake ya kila siku kwamba baada ya haya maisha ya dunia kuna maisha mengine asema Sheikh Al-Fauzan فالنظرة المادية للحياة mtazamo huu wa kimazingira katika haya maisha ya dunia maana yake ni kwamba an yakuna tafkira al-insan zinakuwa fikra za mwanadamu maksuran ala tahsili maladhatihi al-ajila zimefupika kwa yeye kupata starehe yake ya haraka ya dunia ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك lakini pia utendaji wake katika haya maisha ya dunia shughuli zake kujituma kwake hana anachokitafuta zaidi ya maisha yake ya dunia fala yatajawazu tafkiruhu ma waraa dhalika min alawaqib fikra zake hazitazami kabisa nyuma ya yale alionayo kuna nini wala ya'mal lahu wala hana muda wa kufanyia kazi yatakayofuatia baada ya maisha ya dunia ولا يهتم بشأنه ولا هتلي مهم جامبو للهوس ميشة بعد ميشة دنيا ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة نوال هجوه كوانبا الله سبحانه وتعالى أم يفانيها يا ميشة دنيا كوانبا ني تشومو لميشة آخرة Allah subhanahu wa ta'ala fajala dunia dara amali akaifanya dunia ni nyumba ya matendo wajala al-akhirata dara al-jazaa na Allah akaifanya akhira ni nyumba ya malipo faman istaghalla dunyahu bil amali salih rabiha ad-darain atakayefanyia kazi dunia yake akatumia wakati wake muda wake umri wake kwa ajili ya matendo mazuri akafanya matendo mazuri atapata faida kwenye nyumba zote mbili atapata faida hapa duniani na kisha atapata faida akhira waman dayya dunyahu dha'ati akhiratahu na mwenye kuipoteza dunia yake akafanya matendo yasiyokuwa mazuri basi pia vile vile ameipoteza akhira yake khasira dunya wal akhira mtu huyo anakuwa amepata hasara duniani na pia amepata hasara akhira dhalika huwa alkhusran almubin na hiyo ndiyo hasara iliyokuwa kubwa zaidi فالله لم يخلق هذه الحياة الدنيا فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثا الله سبحانه وتعالى hakuiumba hii dunia kwa mchezo bal khalaqaha lihikmatin adhima bali Allah ameiumba dunia kwa hikma iliyokuwa kubwa amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-mulk alladhi khalaqa al-mauta wal hayata Allah ambaye ameumba uhai ameumba mauti na ameumba uhai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili yakujaribuni ni yupi kati yenu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi kwa hivyo hapa duniani ni sehemu ya majaribio na hapa duniani ni sehemu ya mitihani nani kati yetu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi na hii ni aya katika surati al-mulki aya ya pili lakini pia katika surati al-kahfi katika aya saba Allah akasema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha hakika tumejalia vitu vyote vilivyoko duniani ni mapambo ya dunia majumba ni mapambo ya dunia miti ni mapambo ya dunia wanyama ni mapambo ya dunia kila unachokiona duniani wewe mwenyewe pia ni katika hayo mapambo ya dunia kwa hiyo Allah amejalia kila kilichoko juu ya ardhi hii ni pambo la hii dunia ipendeze na nyinyi wanadamu wamekuleteni akakuumbieni uhai na umauti kisha Allah akasema liyabluwahum ili akujaribuni nyinyi wanadamu ayuhum ahsanu amala ni yupi katika wanadamu atakayekuwa na matendo mazuri kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka haya maisha ya dunia na starehe zake za haraka na mapambo yake yanayoonekana mazuri yenye kuvutia na mali na watoto na madaraka na utawala na kila kitamu na kizuri unachokijua katika hii dunia na kile usichokijua Allah ameweka na akafanya kwamba yote hayo ni mapambo ya dunia faminan nasi wa humul akthar kuna watu na wao ndio wengi zaidi man qassara nadharahu ala dhahiriha wa mafatiniha ومتع نفسه بها ولم يتأمل في سرها فانشغل بتحصيلها وجمعها وتمتع بها anil amali lima, lima ba'daha kuna baadhi ya watu wao wanaiangalia dunia kwa mtazamo wake wa nje na fitina zake wakazistarehesha nafsi zao na maisha ya dunia na wala hawakuangalia na kuzingatia siri iliyoko katika hiyo dunia ni nini wakashughulishwa juu ya kuipata dunia na kuikusanya dunia na kustarehe na matendo katika hii dunia pasina kujali yatakayotokea baada ya maisha ya dunia bali kuna wengine wanakanusha kabisa na kukataa hakuna maisha baada ya maisha haya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala waqalu in hiya illa hayatuna dunya na wakasema baadhi ya watu kwamba hayawi haya isipokuwa ni maisha yetu ya dunia wama nahnu bimabu'uthin na wala sisi tukifa hatufufuliwi wewe utakapokuwa umekufa ndio mwisho wa maisha yako hapo hakuna maisha mengine kwa nini kwa namna tu walivyolewa na raha ya maisha ya dunia na starehe fupi ya maisha ya dunia na Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa amewaahidi hali mbaya na ahadi ngumu kwa huu mtazamo mbaya waliokuwa nao mtazamo wa kujali tu haya maisha yao ya dunia na pasina kujali kuwa kuna maisha baada ya maisha ya dunia akasema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina la yarjuna liqa'ana hakika wale ambao hawana matarajio ya makutano yetu kwamba watakuja siku moja wakutane na Mola wao subhanahu wa ta'ala waradau bilhayati dunya wakaridhishwa na haya maisha ya dunia midamu wanakula wanavaa wanastarehe wanakunywa wanakwenda wanapotaka wanafanya wanalolitaka wanajenga wanapotaka wananunua wanachokitaka na Allah kawapa katika haya maisha yao ya dunia waradau bilhayati dunya watma'annu biha wakaridhika na maisha ya dunia na wakatulizana katika maisha hayo pasina kujali kuwa kuna maisha baada ya maisha ya dunia walladhina hum an ayatina ghafilun na watu ambao kunako aya zetu wameghafilika wamejisahau kabisa hawajali wala hawafikirii ulaika maawahumun nar watu kama hao makazi yao ni motoni bima kanu yaksibun kwa yale wanayoyachuma katika maisha yao ya dunia na hii ni aya katika surati Yunus wewe huna mtazamo isipokuwa ni maisha ya dunia haushughuliki isipokuwa kwa ajili ya dunia yako haujali kuna halali wala haujali kuna haramu haujali Allah anapenda wala Allah hapendi umeridhika na hilo basi Allah anasema hakuna shida wewe endelea na maisha yako lakini hutokuwa na maisha baada ya haya maisha isipokuwa ni katika moto wa jahannam wal billah وقال تعالى lakini pia Allah akasema katika sura nyingine ya kwamba man kana yuridu alhayata dunya yeyote ambaye hana anachotaka isipokuwa ni maisha ya dunia wazinataha na mapambo ya dunia apate gari yake nzuri apate nyumba yake nzuri apate bustani lake nzuri apate mapodozi yake mazuri apate starehe anazozitaka yeye aweze kwenda anapotaka kwa wakati anaotaka yeye Allah anasema nuwafi ilaihim a'malahum fiha tutawatimizia matendo yao katika hiyo dunia wataikusanya dunia watapewa dunia yao wahum fiha la yukhasun na hawatapunguziwa katika hiyo dunia yao ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar hao ni watu ambao akhera hawatakuwa na chochote isipokuwa ni moto wa jahannam wahabita ma sana'u fiha na yataharibika na kupotea yote waliokuwa wakiyafanya katika hii dunia walilisha watu wakajenga kwa sababu ya maisha ya dunia wa batilu ma kanu yaamalun na yataharibika na kubatilika waliokuwa wakiyafanya katika matendo mazuri wakiwa ni matendo wanayafanya kwa ajili ya dunia yao na wala hawana habari na akhera yao aya ya kwanza ilikuwa katika surati Yunus aya saba mpaka ya nane na aya ya pili ni aya katika surati Hudi aya kumi na tano mpaka ya kumi na sita zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tuwe ni watu wenye mitazamo ya kujua kwamba baada ya haya maisha ya dunia kuna maisha mengine mbele yetu amesema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu irtahalat ad-dunya mudbiratin inaondoka dunia kurudi nyuma dunia inaondoka dunia inasafiri kurudi nyuma wartahalat alakhiratu muqbilatan na akhira inasafiri kwenda mbele dunia inasafiri kurudi nyuma na akhira inasafiri kuja mbele walikulli wahidatin minhuma banun na kila kimoja kati ya hivi viwili dunia na akhera ina watu wake dunia inasafiri inarudi nyuma akhera inasafiri inakwenda mbele na kila moja kati ya dunia na akhera ina watu wake fakunu min abna'il akhira basi nyinyi kuweni katika watu wa akhera wala takunu min abnai dunya wala msiwe katika watu wa dunia dunia inasafiri kurudi nyuma angalia vipi namna gani dunia inasafiri kurudi nyuma jana na juzi ulikuwa na miaka mingapi na leo una miaka mingapi utaona kila unapozidi kwenda unazidi kuiacha dunia nyuma na wewe unakwenda mbele unaifuata akhira yako inayokuja mbele yako kila siku inapozidi kuongezeka kwenye umri wako unazidi kusogea kuifuata akhira akhira inazidi kuwa karibu na wewe kwa hiyo akhera inasafiri inakuja mbele yako na dunia inasafiri inarudi nyuma. Kila siku unapozidi kwenda unazidi kuiacha dunia jana ulikuwa na miaka kumi leo una miaka kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano unazidi kuondoka kuiacha dunia jana ulikuwa mtoto leo umekuwa kijana kesho utakuwa utakuwa mama utakuwa dada utakuwa kaka utakuwa mama utakuwa bibi kila unapozidi kupewa majina ndivyo unapozidi kuondoka katika hii dunia dunia inazidi kukuacha unazidi kuwa mbali nayo na kila unavyozidi kwenda akhera inazidi kusogea karibu yako kwa hiyo dunia inasafiri inarudi nyuma unaiacha na akhera inasafiri inakuja mbele unaisogelea kuwa katika watu wa dunia kuwa katika watu wa akhera na wala usiku usiwe katika watu wa dunia fa inna al-yawma 'amalun wala hisabu law hi fa inna al-yawma 'amalun leo hii ni siku ya kufanya matendo yani hapa duniani ni mahala pa kufanya matendo wala hisaba wala hakuna kuhesabiwa kwamba utahesabiwa kiasi fulani katika matendo uliyofanya jana na juzi hakuna leo unafanya tu umefunga unaswali unasoma Qur'ani umefanya kadha umefanya kadha wa ghada hisabun wala amalun na kesho itakuwa ni hisabu tu wala hakuna tena kutenda kwa hivyo kama umeshindwa kutenda leo basi elewa kwamba kesho utakapoondoka hapa duniani hautaweza tena kutenda tenda leo hata wakasema baadhi ya hukamaa kama ilivyokuja katika Fathul Bari الدنيا مدبرة wal akhiratu muqbilatun dunia inarudi nyuma na akhera inakuja mbele fa ajabu liman yaqbalu ala mudbira ajabu ni kwa yule ambaye anaielekea chenye kurudi nyuma Aja, ajabu kubwa ni kwa yule ambaye yeye anaikumbatia dunia inayorudi nyuma kila siku wanaiacha kila siku inamuacha yeye ndo anaikumbatia hiyo dunia wayudhibiru anil muqbila alafu anaipa mgongo ile inayomjia mbele ambayo ni akhera haitaki akhera akhera inakuja mbele yake dunia inamkimbia yeye anaikumbatia dunia na kuikimbilia dunia dunia inarudi nyuma ajabu kwa mtu huyo yeye siku zote anaikumbatia na kuikelekea dunia yenye kurudi nyuma dunia yenye kumuacha alafu anaacha anaipa mgongo akhera inayokuja mbele yake huyu ni mtu ambaye hajitambui katika haya maisha huyu ni mtu ambaye fikra zake ni finyu katika haya maisha na huyu ni mtu mwenye mtazamo almajia lilhayati mtazamo wa kuangalia starehe akawa ni mtu ambaye katika haya maisha eh, katika haya maisha yeye hana isipokuwa ni matarajio mafupi anahitajia mali anapoteza muda wake kwa ajili ya kutafuta mali na kuikusanya hajali mali ile anaipata kwa njia halali wala kwa njia haramu yeye ni mtu anafikiria matamanio ya nafsi yake aende kwenye miziki kwenye mipira kwenye starehe mbalimbali madisko mbalimbali asafiri huku na kule kupata starehe za maisha namna gani atafurahi atatembea na nani atacheza na nani atakapoipata starehe popote basi atahudhuria kwenye starehe hiyo lakini kuna mwingine lengo lake maskini yeye ni kula na kunywa kupoteza umri wake katika kuwasengenya watu na kuwasema watu katika yale yenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala uongo na usengenyaji na mengine ya maasi mbalimbali hana kikao cha kheri vikao vyake vyote ni vya shari na akiambiwa sema ah, tunalewaza nafsi zetu tunafurahisha vifua vyetu mwingine maskini hana lengo isipokuwa ni kula ni kunywa yeye anawaza kula anawaza kunywa vipodozi na kujipodoa hana tena kuangalia vipodozi hivi vitumike mahala gani na visitumike mahala gani uzuri wangu ni upeleke wapi na wapi nisiupeleke mazuri yangu nimuonyeshe nani na nani hafai kuyaona ni mtu anaishi mtazamo wake ni dunia peke yake bil bilhayati dunya watumaannu biha wameridhika na maisha ya dunia na wakatulizana humo hawataki tena kusikia habari ya akhera na kila wanapoambiwa kuhusu akhera wanaona wanakerwa na wanaona wanafanyiwa maudhi na wanaona kwamba wanapotezewa wakati wao hawa ni watu khasira dunia wal akhirah waliopata hasara duniani na waliopata hasara akhera na hawa ni watu wa kuonea ajabu wanaikumbatia dunia inayorudi nyuma dunia inayowakimbia dunia haiwataki tena walikuwa wana uwezo wa kutembea kwa maringo sasa hawana tena uwezo wa kutembea kwa maringo walikuwa na uwezo kujipodoa wakapendeza sasa hata wakijipodoa hawapendezi walikuwa na uwezo wa kuvaa nguo nzuri sasa nguo nzuri hazivaliki walikuwa na uwezo wa kwenda wanapotaka sasa hivi kwenda hapaendeki tena lakini bado hawazinduki kwamba sisi dunia inazidi kutuacha na akhera inazidi kutukurubia nini tufanye tufike katika akhera tukiwa salama hawa ni watu waliopoteza mwelekeo wewe mwanamke wa Kiislamu usiwe hivyo wewe mwanamke wa Kiislamu usiwe na mtazamo huo wewe kuwa ni mtu mwenye kuielekea akhera fakunu min abnai al-akhirah kuweni katika watu wenye kuishughulikia akhira fa inna al-yawma amalun wala hisabun leo ni amali na wala hakuna hisabu wa ghada hisabun wala amal na kesho ni hisabu wala hakuna matendo kwa hiyo leo ni amalun wala hisaba leo ni matendo wala huhesabiwi utakachokifanya cha khairi wala cha shari huhesabiwi lakini ghadan kesho hiyo siku ya kiyama hisabun ni siku ya kuhesabiwa tu wala amalun wala hakuna tena muda wa kufanya ndipo watu watamwambia Allah rabbi rji'uni mola wangu naomba unirudishe duniani la'alli a'malu salihan fima taraktu huenda nikayafanya mazuri yale niloyaacha watatamani watu kurudi duniani kuja kuyafanya mazuri lakini hakuna tena muda wa kurudi duniani wamesema katika washairi wa Kiislamu laysa al gharibu shami wal yaman sio mgeni yule anayetoka sham na anayetoka yaman huyo haitwi mgeni innal ghariba ghariba lahdi wal kafan mgeni ni yule mgeni ambaye ameingizwa kwenye mwanandani akavalishwa sanda mgeni sio aliyetoka yaman wala mgeni si aliyotoka sham mgeni si aliyetoka Dar es Salaam wala mgeni si aliyetoka Pwani akatoka Kigoma akatoka Bukoba hapana mgeni ni yule ambaye amevalishwa sanda akaingizwa kwenye mwanandani magauni yake mazuri yakaachwa vitenge vyake vizuri vikaachwa mitandio yake mizuri ikaachwa viato vyake vizuri vikaachwa kila kitu chake akakiacha kwa sababu vile vitu ni mapambo ya dunia so ya so ya kwake aliruhusiwa kuyatumia akiwa duniani hayavuki duniani atafungwa sanda ataingizwa kwenye kaburi lake innal ghariba lahu haqqan li ghurbatihi ala almuqimin fil awtani was mgeni ana haki katika ugeni wake kwa wale wenyeji wake wa mji kumpa mazingira na sehemu ya kuishi ni haki ya mgeni akirimiwe na apewe mahala pa kupumzika na wewe mwanadamu hapa duniani mgeni na Allah alipokuleta hapa duniani kwa kuwa ni mgeni kakuwekea nguo za kuvaa kakuwekea viatu vya kuvaa kakuwekea gari ya kutembelea kakuwekea nyumba kakuwekea mashamba kakuwekea vitu mbalimbali uvitumie katika hii dunia utakapoondoka utaviacha hapa kama ni muislamu tutakufunga sanda tutakukogesha vizuri tutakufunga sanda tutakutia manukato tutakufutekea pamba tutakupeleka kaburini kwako kama ulikuwa ni mkristu utavalishwa suti utavalishwa viatu utatiwa kwenye sanduku utapelekwa kaburini kama ulikuwa ni baniani utapakwa mafuta utachomwa moto huna utakachoondoka nacho hapa duniani vyote si vyako kwa hiyo ile haki yako wewe ni haki ya kupewa mahala pa kupumzika la tanharanna ghariban hala ghurbatihi usimkemee mgeni na kumsumbua mgeni katika hali yake ya ugeni الدهر ينهره بالذل والمحن yatosha haya maisha vile akawa yanamsumbua kwa ule udhalili na mitihani mbalimbali anayokumbana nayo katika maisha kisha akasema mshairi huyu ya kwamba safari baidu safari yangu ninayokwenda ni mbali sana wazadi la yubalighuni na zawadi niliyochukua haijanitosha kunifikisha niendako wa quwwati dha'fat nguvu zangu za mwili zazidi kupungua siku hadi siku kila ninavyozidi kuisha nazidi kudhoofika walmautu yatlubuni na kifo kinanitafuta akhera inazidi kuwa karibu na mimi dunia inazidi kuniacha nilikuwa naweza kwenda kwenye madisko siwezi tena nilikuwa naweza kwenda kwenye mipira siwezi tena nilikuwa naweza kwenda kwenye starehe mbalimbali siwezi tena nguvu zangu za mwili zinapungua na mauti yananitafuta akhera inazidi kuwa karibu na mimi na mimi niko mbali na akhera ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها نمي من مذنب منجي نمذنب هاي سيجوي الله يعلمها في سر والعلن الله أنا يجوى مذنب ينقيوتني لو يفاني قصيري نا الله أنا يجوى مذنبني لو يفاني قذاهري ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقولي والله ليودي يجوى ينقميمي نمنا لفنكوزا نمنا لفنكوزا akaniacha tu waqad tamadaitu fi dhambi wayasturuni na mimi nimeingia nikabobea kwenye madhambi na Allah akaendelea kunistiri fala taghurrannaka ad-dunya wa zinataha yasikudanganye maisha ya dunia na mapambo ya dunia usidanganyike wewe usidanganyike na mapambo ya dunia usidanganyike na maisha ya dunia fala taghurrannaka dunya wa zinataha isikudanganye dunia na mapambo ya dunia usidanganyike kuitwa umependeza usidanganyike kuambiwa wewe ni mtu bora usidanganyike kuambiwa umenenepa usidanganyike kuambiwa umeng'ara hapana fala taghurrannaka dunya wa zinataha yasikudanganye maisha ya dunia na mapambo yake wanzur ila fi'liha fil ahli wal watan iangalie dunia ilivyowafanya watu na miji iangalie dunia tembelea majumba yaliyojengwa na watu wa zamani yakoje na wakati ule ilikuwa ni majumba ya fahari leo yanaitwa magofu waangalie wale waliokuwa wasichana katika enzi zao wakipendwa na watu leo ni vikongwe mabibi hawawezi hata kutembea wanzur ila fi'liha iangalie dunia inavyowafanya watu fil ahli iangalie ilivyowafanya watu walioitumia dunia yao vibaya leo wana hali gani walwatani iangalie miji wale waliojenga majumba ya fahari leo yanaitwa magofu walipoondoka wao na majumba yao yamezeeka fala taghurranaka dunya zinataha isikudanganye dunia na mapambo ya dunia usidanganyike na hilo isikudanganye dunia usidanganyike na mapambo ya dunia wandhur ila fi'liha iangalie dunia inavyofanya majumba yaliyojengwa na wazee wako mababu wale yako wapi maparamidi yanaitwa ma, magofu yanaitwa hayana tena thamani na ukiambiwa ukakae hautakubali itabidi ukasafishe tena ukajenge tena lakini waangalie wale waliokuwa wasichana katika enzi zao waangalie wale waliokuwa mamisi katika enzi zao waangalie wale waliokuwa vijana katika enzi zao leo ni mababu leo hawanyooki wakitembea leo wengine hawasimami lakini usidanganyike wewe na hayo wandhur ila man hawa dunya biajma'iha lakini muangalie yule ambaye aliyeikusanya dunia kwa namna zake akajenga majumba yakapendeza akanunua vipando vikawa na thamani akalima mazao yakapendeza akaishi mwenyewe maisha bora wanzur ila man hawa dunya biajma'iha usijiangalie wewe mtu mdogo waangalie waliokushinda katika maisha waangalie matajiri waangalie viongozi wakubwa waangalie watu waliokuwa na thamani katika hii dunia hal raha minha bighairi alhanta walkafan hivi walipoondoka hapa duniani kuna kitu walichukua zaidi ya sanda na pamba wamechukua nini muangalie angalia wale matajiri unaowajua wewe waangalie viongozi wakubwa wa dunia unaowajua wewe walipoondoka duniani kuna kitu gani wamechukua zaidi ya sanda waliofungwa kwenye miili yao na pamba waliotiwa kwenye matundu ya miili yao hivyo wameondoka duniani na wewe utaondoka kama walivyoondoka wao sasa usighurike na maisha ya dunia nini cha kufanya ni wewe kuwa na mtazamo bora ni wewe kuwa na mtazamo sahihi ni wewe kuwa ni mtu mtambuzi mwenye akili ni wewe leo urudi nyuma na ujitambue kwamba wewe ni mja katika waja wa Allah na ujue Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda na Allah amekuwafikisha katika kheri basi dumu na kumwomba Allah thabati kubakia katika hiyo kheri wewe mwanamke wa Kiislamu unahitajika kuwa ni mwanamke mwema unahitajika kuwa ni mwanamke bora unahitajika kuwa ni mwanamke mwenye thamani ambaye anajua kwa nini ameletwa duniani ambaye anajua kwa nini ameumbwa na Allah ambaye anajua kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea kifo mbele yake amemwekea mauti amempa uhai kwa nini kwa nini amekuja hapa duniani kitu gani kimemleta hapa duniani kuwa ni mtu mwenye kujitambua lengo lako ni namna gani utazipata radhi za Allah lengo lako ni namna gani utaipata pepo ya Allah lengo lako ni namna gani utasalimika na moto wa Allah hili ndio lengo lako ukifanya shughuli zako zote unafikiria akhira yako unafikiria namna gani utakutana na Mola wako na jambo la kukufanya wewe uweze kuwa mwema halipatikani isipokuwa kwa mambo mawili jambo la kukufanya wewe uanze kupiga hatua kuwa mwanamke mwema halipatikani isipokuwa kwa mambo mawili al-awwal jambo la kwanza tawfiqullah jalla fi ula ni Allah kukuwafikisha Allah kukuongoza Allah kukusaidia Allah kukupa nguvu anayeweza kukuongoza ni Allah anayeweza kukupa nguvu ni Allah anayeweza kukuwafikisha wewe ukayapenda mambo ya dini yako ni Allah tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa ni wajibu wako wewe hii tawfiki ya Allah ukaiomba ukabembeleza pasina kukata tamaa Allah anasema subhana man yahdillahu fahuwa almuhtadi mwenye kuongozwa na Allah huyo ndiye aliyeongoka wa man yudlil na mwenye kupotea falan tajida lahu waliya murshida hatompata wa kumuongoza kwa hiyo wewe omba taufiki kwa Allah hivyo amekufanya kuwa ni muislamu akujalie kuwa ni muislamu uliyeshikamana na uislamu muislamu unayoyapenda mafundisho ya uislamu muislamu unayempenda mtume wako na sunna zake lakini Allah akasema wallahu yad'u ila daris salami Allah anawaita watu kwenye nyumba ya amani waingie peponi wayahdi man yashau ila siratin mustaqim na Allah anamuongoza mtakaye kwenye njia iliyonyoka muombe Allah kuongoze muombe Allah kuthibitishe muombe Allah akupe hidayah kwa sababu hidayah iko katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume alikuwa akiomba Allahumma hdini wasaddidni Allah nakuomba uniongoze na unithibitishe katika uongofu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina e Allah mimi nakuomba uongofu na kuomba ucha Mungu na kuomba kuwa ni mtu mwenye kutosheka na hali nilionayo ninakuomba nijalie riski nyepesi muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu at-tawfiqi biyadihi tawfiqi ipo kwa Allah was-salatu biyadihi na wema upo kwa Allah kwenye mkono wake wama shaa kana wama lam yasha lam yakun analolitaka Allah ndilo linalokuwa na asilo litaka Allah haliwi wala haula wala quwwata illa billah hakuna ujanja na nguvu ya kufanya faa na kuepukana na maasiya isipokuwa ni kwa msaada wa Allah mtukufu aliye juu hili ndiyo jambo la kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hdini fi man hadaita ewe Allah niongoze mimi katika wale uliowaongoza muombe Allah kwa lugha ya Kiarabu kwa lugha ya Kiswahili Allah ameshakujalia wewe umeipata sababu ya kwanza kuwa ni Muislamu basi muombe akujalie kuwa ni mtu wa sunna na muombe akujalie udumu katika uislamu na sunna muombe Allah akuepushe na bid'a na ahwa muombe Allah akuepushe na shirki na kufuru na nifaq akuepushe na ria akuepushe na sum'a muombe Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo la kwanza la wewe kupata salaha ili uwe mtu bora mwanamke bora jambo la kwanza ni taufiki ya Allah kutoka kwako nyumbani na kuhudhuria msikitini kusikiliza maneno ya Allah ni taufiki ya Allah kutoka kwako nyumbani kuingia darasani ni taufiki ya Allah kuchukua kwako maji ukatawadha kuingia katika swala ni taufiki ya Allah basi muombe Allah akuwafikishe katika mambo ya kheri muombe Allah akujalie udumu katika mambo ya kheri usiwe ni wa kuingia na kutoka kuangalia hali na kuziacha hili ndiyo jambo la kwanza والامر الاخر jambo la pili السعي الانسان وبذل جهده ووسعه في نيل الصلاح jambo la pili ni juhudi ya mwanadamu na harakati ya mwanadamu na kujituma kwa mwanadamu ili aweze kupata uongofu akautafuta uongofu na akachukua sababu za uongofu sababu za kuongoka unataka uongofu chukua sababu za uongofu mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakusanya haya mambo mawili katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim katika riwaya ya Abu Huraira Mtume alayhi salatu wassalamu anasema ihris ala ma yanfa'uka ihris pupia nenda mbio jitume jitahidi ala ma yanfa'uka kwa jambo lenye manufaa na wewe jitume kuliendea jambo lenye manufaa na wewe sawa ni katika dini sawa ni katika dunia lipupie jambo lenye manufaa na wewe lina manufaa katika dini yako lina manufaa katika dunia yako halafu jambo la pili mtume akasema wasta'in billah na umuombe Allah msaada wasta'in billah muombe Allah msaada huwezi kufanikiwa kwa nguvu zako huwezi kufanikiwa kwa mali yako huwezi kufanikiwa kwa ilmu yako huwezi kufanikiwa kwa umaarufu wako utafanikiwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala ihris ala ma yanfa'uka kwa mtu kuchukua sababu zenye manfaa na njia zenye faida atafikia kwenye wema na atahakiki katika uongofu kwa sababu anaupupia kwa sababu ana haraka nao kwa sababu anajua faida yake kwa sababu anaikimbilia akhira yake wasta'in billah jiegemeze kwa Allah umuombe msaada usijiegemeze kwa wanadamu watakuwachaniza jiegemeze kwa Allah na umuombe tawfik subhana akuwafikishe na akupe nguvu na akuthibitishe unaweza kuingia leo ukatoka kesho muombe Allah akujalie udumu katika dini yake na mauti ya kukute katika msimamo wa dini msimamo wa sunna innal ladhina qalu Allah anasema hakika wale ambao wamesema rabbuna Allah mola wetu sisi ni Allah tutamuomba yeye tutamuabudu yeye tutamtegemea yeye tutataka msaada kwake yeye tutajielekeza kwake yeye thumma istaqamu kisha wakadumu na hiyo hali wakawa na msimamo hawakuyumba hawakuondoa fikra zao kwa Allah waliendelea kuweka mtazamo wao na kumuomba Mola wao thumma istaqamu Allah anasema tatanazzalu alaihimul malaika hawa watu siku ya kiyama kabla hawajafa tatanazzalu alaihimul malaika hawa watu wakati wanatolewa roho zao malaika watateremka kuwapa nguvu na kuwapa maneno mazuri watawaambia alla takhafu wala tahzanu msiogope msiogope kifo wala tahzanu wala msihuzunike juu ya familia zenu watoto wenu mnaoacha duniani na mali zenu msihuzunike kuiacha dunia na wala msiogope huko mnapokwenda لا تخافوا msiogope huko mnapokwenda nyinyi ولا تحزنوا ولا مسيهزميك كويات ما yenu يا دنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة akhirah sisi ndio vipenzi wenu duniani na akhera sisi tulikuwa na nyinyi wabshiru biljannati allati kuntum tu'adun Allah anasema ifurahieni pepo mliokuwa mkiahidiwa na Allah kwa hivyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kuchukua sababu yaendee mambo ya kheri jitume katika kheri kuwa ni mtu mwenye kubadilisha mtazamo usiwe ni mtu unaishi kwa ajili ya dunia kuwa ni mtu unaishi kwa ajili ya akhira mwisho elewa ya kwamba huo uongofu unaotaka na wema unaotafuta ili upate kuwa mwanamke mwema umeambiwa jambo la kwanza msingi wa kwanza ni wewe kuomba taufiki kwa Allah msingi wa pili ni wewe kuchukua sababu za kukufanya upate huo wema ukaziendea hizo sababu kwa mbio ukawa na jitihada na mwenye kujituma lakini elewa msingi wa wema ni Qur'ani msingi wa wema ni sunna msingi wa wema ni wewe kuipita njia ya wema wako waliokutangulia katika hii dini Mtume alayhi salatu wassalam ameyasema maneno bishara kwa wanawake watumie fursa waliopewa wautumie wakati wao vizuri akamtaja mwanamke katika Qur'ani akasema Allah subhanahu wa ta'ala فالصالحات فالصالحات mwanamke mwema قانتات منمك من يكمش الله سبحانه وتعالى حافظات للغيب منمك من يكمتيب مواك منمك من يكجيه فادي منمك من يكولين لهشماياك akahifadhi mwili wake na mali ya mume wake na mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuwa Allah amemtaka mwanamke mwema amche Allah amtii Allah na amtii mumewe mtume akasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Ibn Hibban wewe eh, wafukuze watoto watoke hapa hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Hibban katika sahihi yake katika namba ya hadithi 1463 pia ameitaja Sheikh Al-Albani katika sahihi at targhib wa tarhib katika namba 1931 na akasema hadithun hasanun li ghairi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha sallatil mar'atu khamsaha atakaposwali mwanamke swala zake tano umeswali swala zako tano swala unaijua maneno unayoyasema kwenye swala unayajua swala yenye utulivu na unyenyekevu swala iliyokamilika nguzo zake na sharti zake na unyenyekevu wake atakaposwali mwanamke swala tano akadumu katika swala tano sio anaswali leo kesho anaacha anaswali mwezi huu mwezi ujao anaacha mwanamke amedumu kwenye swala zake tano wasamat shahraha na mwanamke akafunga mwezi wake wa ramadhani huu ulionao ukaufunga vizuri na masiku utakayokuwa unadaiwa ukayalipa haraka wa hasanati farjaha na mwanamke akajihifadhi utupu wake na zinaa akajiweka mbali na uzinifu na sababu za kuingia kwenye uzinifu wa ata'at ba'laha na akamtii mumewe dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at ataingia mwanamke huo kwenye mlango wa pepo atakaochagua mwanamke ameswali swala tano mwanamke amefunga mwezi wake wa ramadhani mwanamke amejihifadhi na uzinifu mwanamke amemtii mume wake ataingia mwanamke huyo peponi mlango atakaochagua haya amepewa mwanamke wa Kiislamu haya ni ya mwanamke mwema na katika riwaya Imam Ahmad katika Musnad katika hadithi ya Abdurrahman ibn ibn Auf Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha sallatil mar'atu khamsaha pindi atakapodumu mwanamke kuswali swala zake tano swamat shahraha wafukuze watoto na akafunga mwezi wake wa Ramadhani wa hafidhat farjaha na akahifadhi utupu wake wa ataati zawjaha na akamtii mume wake kila laha siku ya kiyama mwanamke huyo ataambiwa udkhuli aljannata ingia peponi min ayi abwabil jannati shiti mlango wote katika mlango wa pepo unaotaka wewe haya wamepewa wanawake angalia hii ibara kwa haya mambo manne kwa haya mambo manne ukadumu kwenye swala zako tano ukaufunga vizuri mwezi wako wa Ramadhani haukuufunga mwezi wa Ramadhani na vikao vya uongo na vikao vya utesi na kuangalia mapicha ya haramu umeufunga mwezi wako kwa nidhamu ukajihifadhi ukajiweka mbali na zinaa halafu ukamtii mume wako mambo manne mambo manne kwa haya manne siku ya kiyama utaambiwa udkhulil janna ewe mwanamke ingia peponi min ayi abwabiha shiti kwenye mlango unaotaka wewe ingia wataka khairi gani tena wewe uislamu ukupe ewe mwanamke wa Kiislamu kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu ipe nasaha nafsi yako kaa na utafakari vizuri na uangalie mustakbali wako itumie ramadhani yako hii inayoondoka na inakwisha vizuri katika kutengeneza mafungamano mazuri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze wanawake wa Kiislamu awajalie kuwa ni wanawake bora awajalie kuwa ni wenye kuyasikia maneno mazuri na wakayafanyia kazi katika maisha yao awajalie kuwa ni walezi bora katika majumba ya waume zao na awajalie kuwa ni wanawake watiifu kwa waume zao أقول هذا وأستغفر الله لي ولكن وجزاكن الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين